Leon en ecclesiae stais Kai Georgos Leon eis Georgou e Paulin e Selzen Hode sulla bene bulomenos ten aulian suran ecclesie Kai hos exelthein me dunamenos proton meneta poimnia di efteiren e peitade kai boas e kai ho georgos phobe theis peri hautou ten thuran aneoixen. exen. de tu leontos, he gune theas amene auton stenonta eipen. Alla suge dicaia peponthas, tigar tuton sunc leisei ebuulu, hon cae macrothen se edei feugein hutos hoitus iscuroterus dierethis dontes, eicotos tas ex hauton plemeleias hupomenusi.